inna allahina no ɓen amanu gomɗinɓe wa amilu salihati yiltiɓe golli golliji moƴƴini ɓuɗon ɓeɗo gomɗinɓe allah gomɗini malaika makko ɓen e defte makko ɗen la makko ɓen gomɗini ñarani sakkitini gomɗini koddire makko kanko allah yilti golli golliji moƴƴini mana totti haqqeji wonɗi hakkunde mum e allah ɗin totti haqqeji wonɗi hakkunde mum kadi e jama heddiɗo on ɓen ɗon on lahum hino wodani ɓe jannatum aljannaji tajiri tawata hino ila min tahtiha e fengo ley majji al anharu celluɗi zalika ɗum ɗo koɗumi daɗugol yiite ngen heɓa ɗiɗo aljannaji al fawzul kabir ko ɗum ɗo woni malal mawgal ngal kaari mali on ko ɗum ɗo siwonti daɗi yiite heɓi aljanna ɗum ɗo woni malorni ko lutti ko wona sabu siko jawdi heɓuɗaka adna ɗo siko laamu heɓuɗaka adna ɗo si tawi ɗum wonali sabu ya'adda ɗum yiite heɓa aljanna an haray amalali malali sabu ko wontigi neeɓi ka aduna ɗo ko wontigi laami ka aduna ɗo ko wontigi heɓi jahu ka aduna ɗo ko wontigi heɓi jawdi ka aduna ɗo ko ɗuuɗi o ko ɗuuɗi tawi woni wattande makko ni kaka yiite haray pelle to malore waɗali malore nden ko si wontigi daɗi ngeɗo yiite heɓi oɗo aljanna wasalika ɗum ɗo alfawzu ko ɗum woni malal alkabiru mawnugal ngal